Radio Istana Siar FM Bujunegoro mempersembahkan cerita misteri Cimat, Ilustrasi musik dan pembawa cerita Ki Banu Asmoro. Dengan judul Weden Sawah dikirimkan oleh Wahyu Aji Tanjung Kulon, Kedung Tuban, Belura Jawa Tengah. pengalaman bapakku sing ape tak critake karo pendengar jimat kabeh. Sebut wai jeneng Koyanto. Nalika iku mangsa ketiga. Kaya adat sabene yen mangsa ketiga lan jatah jomok nandur jagung kudu ubet lan temenan yen jagunge kepingin bisa diunduh kanthi asil kang apik. Ing desa kula ki rame-ramene wong tani padha nandur jagung. Amerga mangsa ketiga, yen banyoni jagung direwangi wangi nyambung kali terus disedot nganggo mesin etek. Sore iku, aku karo anakku Aji lagi lungguh ana ing lincak ngarep omah karo gegojekan ngomongake masalah lelembut. Eh, Pak, nek pengen ngerti bangsa lelembut iku kudu nganggo ritual apa wae ya? Anak cari wong-wong tua mbiyen ya kepingin weruh rupane lelembut kudu metik godhong wringin putih utawa wringin kurung. Wringin kurung niku wringin sing piye to, Pak? Wringin kurung kuwi ya wringin sing dipager mubeng kuwi lho. Banjur kuwi njupu godhong telung lembar, njur digegem rapet, digawa menyang panggonan sing sepi, umpamane kebunan utawa tengah sawah ngono lo Sakwise mlaku pitung jangkah enggal-enggal nyawang buri kanthi cara bungkrung. Lah kanthi panyawang kualik liwat slo-slaning selakangan bakal katon jenggeleki rembut sing mbok karepake ji. Oh, ngono iku tenan apa ora sih, Pak? Embo, aku dhewe ya ora roh wong mung iki jare wong tua-tua mbiyen. Lah terus apa neh Pak sing kanggo lantaran nek pingin weruh bangsa lelembut, ana sing percaya jarine godhong suruh ketemu rose bisa dinggo lantaran ketemu cara lelembut. Lah terus carane nggunakake piye meneh kuwi? Carane godhong suruh temu rose cacah limang lembar sing lambang ke kiblat papat limo pancer kuinjur digawa menyang papan sing sepi. Kanti bakar kemenyan godhong suruh kasebut diadep karo lunggu silo ngeningake pikir. Eng pikiran kosong, prejingane bangsa alus bakal njedul mbaga siji. Jare godhong suluh temurose disenengi dening wewe gombel, sundel bolong kuntil anak lan memedi wadon liyane. Wah, wah, jan medeni wong tenan ya, Pak. Iya, Ci. Ana kanggo kowe alo ora usah nglakoni ngono-ngono iku. Nek ora tatak malah dadi gawe engko. obrolanku ku kandhek sedelok mergo ana tamu teko sebut bayi jenenge Suntara Ana keperluan opo Kang Pitakonku marang Kang Suntara mangkono Kiloji Pak Yaji aku arep jaluk rewang ngopengi mbok tulung patekno mesin etekku sing ana jero kidul kalen kono ya soalé aku enek keperluanku bengi omonge lek suntara mangkono karo ngelungake dhuwit 30.000 minangka opah mateni mesin mau. Ya Kang, la kira-kira sumore dipateni jam pira Kang? Ngolak yo sedeng koncoran kabeh sawahe. kroso suara dan maghrib keperungu ngalu-ngalu soko speaker masjid. Maknyat aku langsung mlebu omah. Wis ji ayo mlebu omah, soalé wis surup gape ing jaba ngene iki wae sandi ala. Ya, Pak. Singkating cerita, Ora krasa jam wis nuduhke jam songo bengi, aku wis nyiapake ubo rampen sing arep tak gawa. Ana sentolop utawa senter, pentungan, arit lan sangu kopi kentel, uga kletikan sing digawe bojoku sore mau, ya kripik telo bedol mburi omah. Ya mung kanggo cegah lek ben orang langut. Ora lali, radio transistor tak kalungake ana guluku. pamit karo bojoku sing lagi ndelok TV ya mung disauri sak kepenake dhewe. Bismillah aku metu saka ngomah pas jam 10 bengi. Amarga Pak Dukuh nabuh bendhe kaping 10 keprungu kanthi cetok. Ora nolah nolah aku kenceng numpak sepeda tumuju kalen sing ana tengah sawah. Senajan lagi jam 10 rasane desa wis mampring. wis ora ana pawongan sing ketok ana lurung. Aku numpak sepeda alon-alon kairingan sumiliring angin wengi. Mbuh ana rasa sing rada kekes, beda karo kaya adat sabening. Apa merga ing wetan wis katon bulane ndadari, apa mung rumangsaku wae? Aku mbacutake laku tumuju kalen sing ana tengah sawah. Nanging mbuh ana apa? Gitokku mengkorok bareng nyabrang bro kalen. Kalen iku sebutan kanggo kali cilik sing manggon ana ing sawah. Ora tak gagas kabeh rasa kuwi mau. Ora let suwe aku wis tekan ana ing sumur, sepedaku tak slendhekke ana kono. Banjur aku budal ngidul tumuju mesin etek Suntoro sing manggon ana ing jero kali kono pas aku mlaku kira-kira rada saka sumur. Aku dikagetake swara manuk gagak sing mibrana ing sak dhuwurku. aku ku tak cepet-cepetake mergo gitokku krasa merinding. Ora let suwe aku wis teko pinggiran kalen. Ora kakian bibu aku langsung jegur nyabrang para ngidul. Gitokku dadi merinding gara-gara aku keprungu swara manuk Dora Dasih sing nyuwara ana sak nduring wit gempol. Swasana wengi kuwi jan medeni wong. Ora ana penerangan siji-siji peteng dedet gung liwang-liwung. Mung lampu senterku sing clorat-clorot ngiwasi ngiwolan nengen. Goro-goro swara manuk dara dasih mau. Pikiranku dadi nglambrang, warna-warna mikirke barang-barang sing ora genah. Jare wong tuwa mbiyen ing ngisor wit gempol kono ana memet sing jenenge Mbak Lolek. Utawa lelembut sing wujudke awake wedhus sirahe menungsa. So. Aku agi-agi tumuju ing sakiduling kali. Jebule sawah sing dibanyoni urung cukup. Kapeksa aku leren ana ing gubuk sing manggon ing sakloring kalen. Buntelan saka omah tak buka kopi kentel tak seruput, rasane lega. Telo klethikan kanggo bah-obah cangkem. Yo biasane yen karo Mbah Lamidin bisa sing bijak guneman. amarga dhewekan aku nyetel radio ngrungokake lagu favoritku lagune campur sari istana istana campur sari kaya wengi sang adem, ademe ora kaya biasane, redhok kekeslot dana swara magis. Mbuh, ora kaya biasane. Aku liyer-liyer ngrungokke radio mau tak rasa-rasake gubuk sing tak panggoni kok obah-obah dhewe. Gremeng kuing jero batin. Aku langsung menyat saka gubukan lan ngiwasi ngiwa tapi ora ana apa-apa, mung keprungu swara jangkrik sing gawe rungon-rungon ing kupingku. bareng tak Wasi mendur ladalah kagetku setengah mati. Mergono wujudan sing gegirisi banget. Ono wong angkruk-angkruk sak nduring payon gubuk sing tak panggoni mau. Aku nredek rakaru-karuan. Awakku gel kabeh sak naliko. Aku mundur, mundur sikilku keserimpet sarung sing tak gawa makruk. Aku ambruk lungguh tenger-tenger ora iso popo. aku banjur kelingan kondone Mbah Lamidin. Mbok menawa kepethuk bangsa lelembut banjur jupuk gedibal sikil sisih kiwa banjur diantemake marang pewujutan mau. Wewujutan mau maklap ilang saknalika. Ayem rasane atiku. Atiku mergo wewujutan sing gegirisi mau ilang. Aku banjur ndelok jam ing HP. Jam ing HP wis nguduhke jam siji punjul seprapat. Aku langsung mlaku para idul arep mateni mesin sing ana sak jero ning kalen. mati pinggir kalen mesin banjur tak pateni. Suara sing maune mringganggang dadi sepi mampring. Aku banjur isoh ning kali kono. Terus arep munggah, aku dikagetake swara greng-greng kaya swara macan. asale swara mau persis ana ing sak ngisore wit gempol. Ulu gitokku dadi mengkorok jerbobok. Spontan aku mlayu sak banter-bantere tumuju ing sumur mau. kali sumur mau aku njur leren noto ambekan. Aku ngrogoi sak jupuk rokok arep tak gawi udut. Duh, duitku telung puluh ewu mau nengim dia. Kok ga enek ono yang sak? Lalu mangsaku mau yo, tak awar ke kalu rokokku. Apa duitku kecerik? Aku mikir karo delek-delek. Jam tak delok wis nuduh ke jam loro bengi. Kapekso aku boleh duitku sing ilang mau. Hancur aku mlaku ngidul aneh alon-alon. Srilang srileng clorat-clorot dalan sing tak liwati mau. Sang saya suwe lakuku sang saya adoh. Ora krasa aku wis cedhak karo gubuk sing tak panggoni mau. Batinku prindang-prinding. Lampu baterai sing wis rapati padang mau tak sorotake mendhuwur mengisor ngiwulan nengen. Nanging ora ana kedadian apa-apa. Aku menek mendhuwur ana gubuk tapi duitku ya tetep gak ana. Aku medhun goleki ana sak isore gubuk ya tetep gak ana. Kapeksa aku ngidul meneh goleki duitku sing ilang mau. Lagi mlaku pitung jangkah aku dikagetake suara subaung saka kekaduan. Saya nambahi sumliring angin ngridit sing marai ngadekake ulu jitok. Bentoh abote sikilku tetep tak jumangkahake tumuju ana ing kalen mau. Sawise ana sak pinggiring kalen, lampu baterai tak sorotke parak mengisor. Jebule dhuwitku ku mlemprak ana ing sanding selang banyu. Aku banjur medhun ape njupuk dhuwit kuwi. Sak ngisori sambungan sing permai sak ngisori wit gempol. Ana swara kecopakan. sorot ana wewujutan ireng tapi blegering kaya wedhus. Aku gagenanan anjlok njupuk duit sing gemletak ana ing sanding sore. Wewujutan mau lah kok dadak nyuwara kaya wedhus. areng tak dului jebule wewujutan mau sirahe menungso karo mringis gumuyu mripate mencara ngabang untune ringih-ringih metu siunge awakku sak nalika dadi adem panas ra karu-karuan wel-welan aku ape mlayu ra iso wowoen ora iso bahaku spontan lambiku ndrememel maca japa pungkasan Bismillahirrahmanirrahim Kulusung sang raja imam payungku Allah Kudungku Jibril meka Israfil Israel Tekanku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad, kun fayakun, masyaallah, qadirun abadan abadan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. kuluhu derku agung ciptoro sokorso ing dalem kendaline peti sateru, moro sateru mati jalmo moro jalmo mati jin moro jin mati setan moro setan mati buta moro buta mati antu moro antu mati iblis moro iblis mati dajal moro dajal mati sejolo podo mati kabeh saking pitulungani gusti Allah ilahi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sak nalika wujudan mau ilang Aku langsung melayu bali oneng sumur pewijilan langsung ngandak sepeda. Sepeda tak pansal nganti banter-banteran tekan omah lawang burung bukaan. Bujuku durung tangi apa meneh anak-anakku. Kerungu aku bali ngos-ngosan bujuku mak jenggira tangi soko dipan banjur mitrang marang aku. Ceto tak ceritani bujuk karwa anakku malah podong guyu cekakaan sajak ora percaya. Aku isih gemeteran ngerti lelakon dek pengiku. aku banjur budal jumrantal ana ing jeding ngarep adus. Bojoku takon gawe ake kopi ben atiku lerem. Semene cerita saka aku Wahyu Aji Tanjung Kulon Kedung Salam kanggo dulurku wedok sing ayu dewi, Dianur Hasanah bersama tim Jimat. Jimat hanya di istana, yang lain itu palsu.